Antxo sorpresari gabe egan daiteke Florantz Lazer Davidek hauteskundak irabazi dituela. Aixe gainera, bi erri baizik ez baititu gutzi kapdebielen eskutan biharien intzulian. Burge eta erango akamaren berdinketa izan delarik. Baionako kontselari sozialistak onartu du bere galtzea, kiroltasunez gainera, eta parekoa zoriontzea besterik ez du izan, baina abisatzen dio lana badela. Kolet kapdebiel. Je félicite Madame Lasser pour euh, son résultat. C'est une lourde charge euh, qui a beaucoup de dossier Il y a beaucoup de travail, il y a vraiment beaucoup de problématiques qui se posent parce que la circonscription est urbaine, périurbaine et rurale. Et donc, euh, je lui souhaite vraiment de réussir euh, son mandat. Xantza honan kontseilariari beraz. Alta, naiz eta lehen itzulian aise gebeletik izan, bozen euneko amalaukako txei baizik ez baitzituen bildu kapdebielek eta berrogoi pasalazerek, baionarrak sinesten zuen ala ere. J'ai cru parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de soutien des soutiens euh, qui provenaient de différentes sources, qui m'indiquaient que le territoire avait besoin d'une députée investie, qui avait démontré pendant cinq ans ses capacités de travail, de réflexion et d'innovation. Baina hori guzia ez da aski izan ostion aipatu amars alderdiaren oainaren kontra. Kapdebielek Frantziako legebiltzareko kargua galtzen du beraz, baina politika egiten segituko duela azpimagatu du eta alderdi sozialistan eta beti baionako kontseilari izaiten segituko du.